الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam leo mwezi 25 wa Dhulqa'da mfungo pili mwaka 1445 Hijria sawa na mwezi wa sita tarehe mbili 20 24 yaumul ahad siku ya Jumapili. Tunaendelea na darasa letu katika msikiti huu ulioko ndani ya chuo hiki cha Kampala katika kitabu chetu hiki cha haqu zawjaini haki za wanandoa anasema hafidhahu Allah ta'ala min haqi zawjaini miongoni mwa haki za wanandoa wawili inda aqdi nikahi wakati wa mafungamano ya ndoa an yakuna al iwe hiyo ndoa ridan min at tarafayn imetokamana na kuridhia pande zote mbili muolewa awe ameridhia na muoaji awe ameridhia na hili ni sharti katika shurut an-nikah ar-ridha baina az-zawjayn kuridhiana pande mbili anasema wala yajuzu lilwalii na wala haitofaa kwa walii wa mwanamke walii wake awe ni walii namba moja ambaye ni baba yake mzazi au walii wake namba mbili aliyemwakilisha mzazi, wakili. Mzazi yuko sehemu huko ya mbali, kapiga simu fulani, niozeshe binti yangu, nimekupa ruhusa. huyo anaitwa alwasii amechukua nafasi baada ya walii namba moja au walii anayefuata mtoto wa kiume wa anayeolewa kama aliwahi kuzaa mtoto wake mkubwa amefikia marhala ya tamyiz anaweza kupambanua naye ni walii anaweza kumwezesha mama yake na anatangulizwa kabla ya kaka wa binti tangulizwa kabla ya baba mdogo au baba mkubwa ah, kadhalika akitoka yeye wanakuja makaka wa binti walii kaka baba mmoja mama mmoja anatangulizwa kabla ya kaka baba mmoja akikosekana hao wanakuja maami baba wakubwa na wadogo ni mawali hao wanaoelewa baadhi ya wanazuoni wamemtanguliza baba mkubwa na mdogo kabla ya kaka lakini yenye nguvu ni kaka kabla ya baba mkubwa na baba mdogo almuhim wala yajuzu lilwalii na wala haifai kwa walii an yujbira almar'ata kumlazimisha mwanamke kuolewa haijuzu bikran kanat au thayiba, mamoja huyo anayeolewa ni mwana mdogo, hajawahi kudhuku ndoa, kigori au ni mjane, nishawahi kuolewa, haifai kumlazimisha ndoa biayi nauin min anwai lijbari, kwa namna yoyote miongoni mwa namna za kumlazimisha kwa namna yoyote ile haifai فليس الرضا أيها الأحبة ridhaa enyi vipenzi haikuwa an taqula almar'atu na'am ni mwanamke kusema naam au ndio hii si ridhaa kwamba imetosha biayi tariqati min at kwa njia yoyote miongoni mwa njia walau kanat mukrahatan hata kama mwanamke huyo atakuwa ametezwa nguvu kama yafaluhu al-awliya kama wanavyofanya baadhi ya wali wake ya kuelewa kukubali kuolewa na huyu kijana tafuta mama yako mwingine tafuta mama yako mwingine mimi si mama yako ningekuwa mama yako ungenisikiliza kama una baba yako mwingine sawa lakini baba yako ni mimi mimi basi mimi nataka nasema walau kanat mukrahatan hata kama atakuwa ametezwa nguvu kama yafaluhu baadhi alawliya aljahala kama ambavyo linafanywa hili na baadhi ya mawalii wajinga wasiojijua min darbi lbinti wa tahdidiha ikiwemo kumpiga binti wa tahdidiha na kumkemea na kumfokea na kumpa vitisho tahdidi anasema walau kanat mukrahatan hata kama atakuwa binti huyo ametezwa nguvu kama yafaluhu baadhi auliyai aljahala kama wanavyofanya baadhi ya mawalii wasiojijua aljahala min darbi albinti kutokamana au ikiwemo kumpiga binti wa tahdidiha na kumpa vitisho biannaha idha lam tatazawwaj hadha ar-rajula kwamba yeye huyo binti asipokubali kuolewa na huyu mtu falan yuzawijaha abada basi huyo mzee au huyo walii anamtisha ya kwamba hatomwozesha milele kwamba mume ni huyu ukimkataa huyu usiniambie mambo ya mimi kutoa idhini yangu utajua mwenyewe au bitahdidiha bitalaqi ummiha au kwa kumpa vitisho vya kumwacha mama yake usipokubali kuolewa na huyu mama yako nimempa talaka tatu haya wanafanywa hasa na warabu namtisha binti kupitia mama yake na binti hakubali mama yake aachike kisa yeye anapenda kuwaona wazazi wake wako pamoja kwenye maisha yao, yeye asiwe ni kikwazo. Kwa hiyo anakubali kuolewa, lakin raghman anha, pasina ridhaa yake, au bitahdidiha bitalaqi ummiha, au kwa kumpa vitisho binti huyo kwa kuachwa kwa mama yake illa mtaqbal birrajuli asipomkubali huyo mtu yanafanyika yote haya la'allaha an taqbala huenda akakubali wayadhunnu aljahilu na anadhani mtu jahil asijijua annaha bidhalika qad radiyat kwamba eti binti huyo kwa kufanya hila hii na vitisho hivi kwa binti, binti akasema sawa, nimekubali. Anadhani kwamba eti ameshakubali huyo binti. Wallahu ya'lamu annaha mukrahatun, na Allah anajua kwamba huyo binti ametezwa nguvu, haikuwa haikuwa ridhaa yake. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam tustamaru lyatimatu fi nafsiha ataomba idhini tustamaru yutlabu minha amruha itataka litatakiwa kutoka kwake amri yake wasemaje unasemaje tustamaru lyatimatu fi nafsiha yatima ataomba idhini ataombwa idhini ya nafsi yake unasemaje una lipi la kusema fa in sakatat kama atanyamaza kimya fa huwa idhnuha basi kule kunyamaza kwake kimya ndiyo idhini yake mm, binti yetu fulani kijana fulani si unamfahamu yule anayekuja hapa juzi mtoto wa mama wako fulani eh, anakutaka kwa ajili ya kukuposa, sisi tukamwambia tutakufikishia mwenyewe. Je, unasemaje? Kule kunyamaza kwa kimya, fahuwa idhnuha, ndiyo idhni yake. Wa in abat, na kama atakataa kwa uwazi kabisa wa maneno au kwa ishara akawa analia amesusa kula hataki kula fala jawaza alaiha hakuna kujuzu juu yake Aa, kwa maana haitapitishwa hiyo ndoa na wala asivukwe kwenye kukataa kwake huko rawahu abu daud wa tirmidhi والنسائي وأحمد نعم حسنيش العلامة الألباني كتب إرواء الغليل ويقول أيضا نعم سما كذلك امتوم صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى, حتى تستعمر هولوي هي خبر لكي ينفدش كتاز لا تنكح لا تنكح الثيب حتى تستعمر ها تستعمر ديو ساو hawalewi thaibu mjane hata tustamara mpaka atakiwe ushauri tayari huyu ni mtu mzima anajua mambo anajua maisha wasemaje fulani ataka kuoe unaonaje binti yetu mama yake fulani unaonaje fulani aje kupose ah sitakuolewa mimi yule simtaki huyu anaweza akasema kwa wazi basi mtu mkubwa wala albikru wala hawalewi kigori bikra illa biidhniha isipokuwa kwa idhni yake qalu ya Allah wakasema kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallama ya rasulullah ewe mtume wa Allah ma idhnuha ni ipi idhni ya binti kigori mdogo mwanamwari qala akasema antaskuta ni yeye kunyamaza kimya kimya chenyewe kikawa hakina mshindo mshindo wa vilio mshindo wa kujipiga na viwambaza kujipiga na ukuta kanyamaza tu kimya anaona haya kusema sijakaonekana amekaa muda wote kuwa na hamu ya jambo hili basi kanyamaza tu kimya mwenyewe na hawa ni mabinti wa kizamani leo sijui kwa muda wako hao hawa ni wale mabinti wa kizamani zama za kina Abu Huraira na kina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu binti wa leo unatembea barabarani wewe mwanamme unaweza ukaona haya wewe ukatazama chini au ukaangalia sehemu nyingine jinsi binti anavyokudolea رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له na lafudhi ni ya Abu Daud wa an ibn Abbas na imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna jariyatan bikra kwamba eh, binti mmoja mdogo ambaye hajawahi kuolewa atati nabiyya atati nabiyya alimjia mtume sallallahu alayhi wasallama فذكرت اكتاجا ان اباها زوجها يا kwamba بابا yake amemwozesha baba yake amemwozesha wa hiya karihatun ilhali mwenyewe hako radhi hako radhi fakhayyaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama mtume sallallahu alaihi wasallam akampa khiari kuipitisha ile ndoa au kuisimamisha hadithi ya Abdullah ibn Abbas ambayo amepokea alimamu Abu Daud na alimamu Ibn Majah na Ahmad na amesahihisha al-Allama al-Albani لطرقه وشواهده كتك صحيح أبي داود baba yake amemwezesha kwa mtu ambaye hajamridhia, kumwozesha pasina kumtaka ushauri. Mtume sala sallam kama tulivyoona katika hii hadith, fakhayyaraha fakhayyaraha an-nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume akampa khiari, kwa maana akalijalia jambo liko kwake. In aradat an tubqi hadha an-nikaha, akitaka aibakishe hii ndoa au aradat an tunhiya au aimalize na khiari hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumpa yule binti ni bayana kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wali aa, wasitumie mamlaka vibaya aa, wakapitisha yale wanaoyaona wao kwa kuwaozesha mabinti vigori na wali pasina ridhaa zao kwa sababu na wao wanaolewa wana rai zao lazima ziheshimiwe lazima aafiki binti mwenyewe aafiki hilo jambo ima kwa kauli ikiwa ni mtu thayib au anyamaze kimya ikiwa ni mtu kigori mfano wa hadithi hii ni hadithi ya ummuminina aisha radhiyallahu anha anasema jaat fatatun ila rasulillah alikuja binti mmoja kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah inna abi zawajani ibna akhihi yarfa'u bi khasisatahu baba yangu ameniozesha mtoto wa kaka yake ameniozesha mimi kwa mtoto wa kaka yake ambaye yarfa'u bi khasisatahu ametaka baba yangu kumfanya yule mtoto wa kaka yake kwamba ana hadhi kwa kunioa mimi mimi nimwondoshee ule uduni wake manake yani tukiangalia kiwango yeye eh, si kifani changu ndio maana maneno haya huyo mtoto wa kaka yake yani haendani na mimi kwa hiyo akamwozesha mimi au akaniozesha yeye yarfa'u bi khasisatahu ili ampaishe ayajalahu aziza amjalie kwamba ni mtu aziz amwondoshee ule uduni wake kwa kunioa mimi meelewa vizuri hapa? Maanake kama ni kutafuta mtu mrembo mzuri asingelipata, angehangaika sana lakini baba akatumia nafasi kwamba hawa ni watoto wa simba kwa simba hawa baba mkubwa kwa baba mdogo kwa hiyo binti akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumshtakia baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam akalijaalia jambo la kuivunja hii ndoa au kuipitisha liko kwa binti kwamba sharia inakutazama wewe na inakusikiliza wewe unasemaje yule binti ilikuwa na madhumuni yake akasema fa inni qad ajaztu ma sanaa abi mimi kiukweli ya rasulullah nimelipitisha alilolifanya baba yangu kama ndoa naipita walakin aradtu an ta'lama an-nisa'u an laysa lil-aba'i min al-amri shay lakin lengo langu lilikuwa waelewe wanawake wenzangu kwamba wazazi hawana mamlaka yoyote kwamba mabinti wana ridhaa zao zinaangaliwa na zinazingatiwa lakini ndoa kama ndoa naipite ya rasulullah siwezi kumwangusha baba yangu ila liwe ni funzo kwa mabinti wengine na wazazi wao hadithi ametaja alimamu nasai wa ahmad wallafdhu lahu kwa hiyo ni haki katika haki za wanandoa kwamba waoane kwa ridhaa memridhia nimemridhia memkubali nimemkubali na hapa ndo tutaelewa ubaya au uharamu au kuto kufaa kwa zile ndoa za, ku, za kukamatiwa kule kwetu zinaitwa ndoa za manispaa kule kwetu Tanga anaweza akatonywa kijana mwenye dada yake hello hey, dada yako kaingia pale nyumba ile eh, kaingia na kijana pale ah sawa anakwenda kumtafuta ustadhi anatafuta mabaunsa wawili watatu ah wanakuja pale ima wakugongee kiustaarabu au waingie na kwa miguu yao vunja mlango mingia ndani watu wako ndani kabla ya kuwezeshwa wanapigwa kwanza makofi mateke magumi kama wana vibarango wanapiga na vibarango alafu naomba utaoa wewe toa toa wewe toa ustaz maliza kazi yako walifanya hizo ndoa ameoa yule sio kwa ridhaa kwamba wewe kama hujampenda mbona uko naye hapa alikuwa atakakidhi tu matamanio yake basi jambo limekwisha anapigwa anambia toa uone toa toa uone toa mbele mabonso wawili utafanya nini anaozeshwa amejiandaa hajajiandaa huyo mke unakwenda ndani kwa atakaa naye siku tatu siku nne wiki wiki mbili kampa talaka imesihi ile ndoa haijasihi kwa nini haikufungamana na radhi ridhaa ya muoaji au muolewa huenda wenyewe walikubaliana kwa machafu lakini hawajakubaliana kwa ajili ya kwa ajili ya ndoa dhahiri eh? haya